za otkupljenje od duševnih boli. Započni znakom križa. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Neka sa mnom bude Tvoja milost, Gospodine Isuse Kriste, Tvoja ljubav, Bože oče, i Tvoja sveta prisutnost, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, gospodina našega, Isusa Krista, kako bih njegovom ljubavlju skriža bio otkupljen od duševnih boli i svih posljedica proizašlih iz duševne ranjenosti. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života. stvorio si me da živim vječno. Dajući mi priliku da ovo zemaljskim životom odredim kakva će vječnost biti za mene. Ti si mi, gospodine, darovao duha svetoga kako bih se uvijek iznova mogao napunjati njegovom milošću. Kako bih uvijek iznova mogao dolaziti k tebi, u tebe ulaziti i u tebi ostajati. Znam, gospodine, da se bez tebe, bez tvog oproštenja ne mogu spasiti. Zato ti hvala, oče, što si dao svoga jedinorođenog sina Isusa Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne. već da ima život vječni. Hvala ti, Isuse, što si umjesto mene platio kaznu za moje grijehe i za moje opačine. hvala ti što trpeći i umirući na križu želiš na sebe uzeti i moje boli i moja poniženja i moju povrijeđenost i moju odbačenost Hvala ti što želiš uzeti i moje osjećaje krivnje i moju bespomoćnost i moje strahove. Hvala ti, gospodine, za tvoju neizmjernu ljubav prema prezirnima, odbačenima bolesnima i svim drugim patnicima. Hvala ti za ljubav koju imaš prema nama grešnicima. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta sagriješio mišlju riječju i dijelima. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta sagriješio jer sam propustio biti uz one koji su me trebali. jer sam ih propustio razumjeti, utješiti, ohrabriti, zaštititi, pohvaliti, zagrliti. Molim te, da onima koje sam ranio svojim slabostima, grijesima i opačinama, podariš milost kako bi mi mogli oprostiti. Molim te, iscijeli im rane, ispuni ih svojom ljubavlju. I svojom im milošću nadoknadi za boli koje sam im prozročio. Gospodine, samo ti znaš koliko sam puta propustio oprostiti onima koji su me povrijedili. Isuse, ti si nam rekao da ćeš nam oprostiti onako kako ćemo mi oprostiti onima koji su nas povrijedili. Gospodine, zaista želim oprostiti svima koji su me na bilo koji način povrijedili. Isuse, želim oprostiti i tvojom milošću zaista opraštam onima kojima je žao i koji se kaju ali i onima koji se nekaju i kojima iz bilo kojeg razloga nije žao što su me povrijedili ili to čine još uvijek. Isuse, posebno mi je stalo da oprostim svojim roditeljima. Znam, gospodine, da mnogo puta nisu bili svjesni da mi nanose bol. I da često nisu znali ili nisu mogli biti bolji prema meni. Želim ocu i majci oprostiti sve situacije u kojima se nisam osjećao prihvaćenim. Situacije u kojima sam bio razdvojen od njih, u kojima sam se osjećao napušten od njih. Želim im oprostiti situacije u kojima mi nisu vjerovali. Situacije u kojima me nisu zaštitili. Situacije u kojima su me nepravedno kaznili. situacije u kojima mi nisu pružili podršku. Želim im oprostiti situacije u kojima mi nisu iskazali bliskost, nježnost i prisnost koja mi je tada silno trebala. Želim ocu i majci oprostiti sva njihova očekivanja s kojima se nisam znao, mogao ili htio nositi. Želim im oprostiti situacije u kojima su me povrijedili svojim riječima. želim ocu i majci oprostiti situacije u kojima sam se osjećao manje voljenim od brata ili sestre. Želim im oprostiti situacije u kojima sam se zbog njih osjećao poniženo i posramljeno. Isuse, želim im uprostiti što se nisu dovoljno potrudili da me upoznaju. Što mi nisu dali dovoljno svojeg vremena. Dovoljno svoje pažnje. Dovoljno svoje ljubavi. na poseban ti način donosim ono što me je najviše povrijedilo. Sjeti se sada tih trenutaka. gospodine, donosim ti i druge osobe koje su me povrijedile i učinile da se osjećam odbačenim i manje vrijednim. Sjeti se braće, djedova i baka, prijatelja, učitelja, supružnika, djece, radnih kolega i šefova na poslu, osoba u kojoj si bio zaljubljen, osoba koje su te zlostavljale. Uzmi, gospodine, na svoj križ svaki moj osjećaj odbačenosti i neželjenosti. gospodine, molim te da me oslobodiš od svakog osjećaja krivnje. Otkupi me, gospodine, od svakog osjećaja manje vrijednosti. Gospodine, koji si se u Gecemanskom vrtu znojio krvavim znojem u strahu i tjeskobi. Uzmi na svoj križ moje strahove. a posebno strah da ću biti odbačen i napušten. Otkupi me, Isuse, od samosažaljenja. i depresije. Otkupi me od ljubomore i straha da ću izgubiti voljenu osobu. Uzmi, gospodine, svu moju nesposobnost da se borim za sebe. I svu moju nesposobnost da se oduprem zlu. Otkupi me, Isuse, moj otkupitelju i moj iscijelitelju iscijeli od svih fizičkih i psihičkih problema uzrokovanih duševnim ranama koje sam iskusio od začeća do danas. Gospodine, vjerujem da ću po čudu, po sakramentu Euharistije, blagovati tvoje tijelo i tvoju krv. Blagovati tebe, žrtvenog jaganjca koji si bio prezren, izdan, odbačen i ponižen. Da ću blagovati tebe, koji si pretrpio smrtni strah i tjeskobu. Da ću blagovati tebe, koji si bio lažno osuđen. zjerski mučen, razapet i ubijen za mene. Vjerujem da ti, Isuse, po tom najsvetijem daru, po tom najvećem čudu, po sakramentu Euharistije, ulaziš u mene kao pravi Bog i pravi čovjek. sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. Vjerujem, Isuse, da ulaziš u mene i da ja ulazim u tebe. Kako bih ti u slobodi srca, u potpunom povjerenju u tvoju dobrotu, mogao predati svoje duševne rane. i svoje negativne osjećaje. kako bih mogao primiti tvoje otkupljenje. Isciljenje i oslobođenje. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. ti si stajala pod njegovim križem. Ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. ti si Mario zajedno s njime dijelila bol odbačenosti, prezrenosti, neželjenosti, razočaranja, napuštenosti, izdaje, stida, ti si sa svojim sinom proživljavala strahove i tjeskobe. Ti si, blažna djevice Mario, zajedno s Isusom bezuvjetno opraštala i ljubila i najveće neprijatelje. Sveta Mario, Majko Božja i Majko moja, izmoli mi milost da se mogu potpuno predati u Božje milosrđe. Sveti Josipe, Sveti Boži ljubimče, moli za mene. sveti apostoli Petre i Ivane, sveti Franjo Asiški, sveta Klaro, sveti Franjo Ksaverski, sveta Terezio Avilska, sveta Mala Terezio, Sveti Padre Pio, Sveti Leopolde Bogdane Mandiću, Blaženi Alojzije Stepinče, svi sveti kojima sam se ikad molio. Pomozite mi. ljubeći me pred Božim prijestoljem. Duše u čistilištu, molite za mene, kako bih u svetoj misnoj žrtvi sudjelovao sa što većim žarom.